Tak si zarecituji. Hm? Karniyamita Sutta, pak eh, Mahakarunadárany, pak eh, Pragya Paramita haridaya Sutra v sanskritu a pak v češtině. Jo? කුසලන යන්තං සන්තං පදම් නබිසමච්ච සකෝ උජුච සූජුච සුවචෝ චස්ස මුදුවනතිමානි සන්තු සකෝච සුභෝච අපක්කිචෝච සලහුකවොත්ති සන්තින්ද්‍රියෝ ච නිපකෝච අපංගබෝ කුලේසු අනංගින්දෝ načakundang samáčare kimči jeně vinu pare upavadejo sukino vákemino honutu sambe satta bhavantu sukitatta ye keči pána bhutanti tasává távara má anávase sám Dígha va ye mahanta va majma rasaka anakatulla. Dittha va ye va andittha ye cha dure va santi avidure. Bhuta va sambhave siva sabbe satta bhavantu sukhitatta. Naparo param nikubbete na atimanyete katancinam kimchi. Pyaro sana patiga sanya na manya sadukam vichaye mata yata niyam puttamayusa eka puttamanurakke evam pisabhabutesu manasam bhavaye aparimanam metancha sambalokasmin manasam bhavaye aparimanam udang ador chatiryanche asambhadamaveram asapattam thittang charan nisinova sayanova yavata savigatamindo etam satim madittaye brahmam etam viharamidamahu ditincha anupangama silava dasanena sampanno kame suvine yagedam Nahijatugam vaseyam punareti. Namo Ratnatrayaya Namo Arya Avalokiteshwaraya Bodhisattvaya महासत्वाय महाकारुणिकाय ॐ सर्वभयेषु त्राणकाराय Tasmai mají namaskritva imam Arya Avalokiteshvara Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyami Sarva Arta Sadhanam Shubham Ajayam Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante He He Hare Mahabodhisattva स्मर स्मर हृदय कुरु कुरु कर्म साधाय साधाय धुरु धुरु विजयन्ते महाविजयन्ते धर धर धारेन्द्रेश्वर चल मल विमल अमल मुक्ति ऐहि ऐहि लोकेश्वर राग विषम विनाशाय द्वेष विषम विनाशाय मोह चल विषम विनाशाय hulu hulu mala, hulu hulu mala, bulu bare padma naba sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya बुधाया बुधाय मैत्रेय नीलकंठ दक्षिण प्रहरादाय स्वाहा महासिदाय स्वाहा सिद्ध योगेश्वराय स्वाहा नीलकंताय स्वाहा पद्महस्ताय स्वाहा चक्रयुक्ताय स्वाह शंख शूदने बोधनाय स्वाह वाम दिशस्थित कृष्ण जिनाय स्वाह व्याघ्र चर्म निवासनाय स्वाह नमो रत्न नमो आर्य अवलोकितेश्वराय ओम सिद्ध्यन्तु बधाय स्वाहा ओम नमो भगवत्यै आर्य आर्यप्रज्ञापमितायै अर्य आवलोकितेश्वरो बोधिसतो गम्भीरं प्राद्यपारमितचार्यं चरमनु व्यावलोकायति स्म पञ्चास्कन्दास्तांश्च स्वभावशून्यान् पशति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता Iva Rupa. Rupa napritak šunyata, šunyata já napritak rupa, Yat rupam sa šunyata, já šunyata tat rupam. Evam eva vedana samya, samskara vigyana. Iha šári putra sarvadharma, šunyata lakšana, anutpana nirudamala, avimala anuna, aparipurna. तस्माच्चारिपुत्र शून्यताया न रूपम न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानम न चाक्षुश्रोत्रग्रा न जीवा काया वनांसि न रूपशब्दा गन्धा रसा स्पर्ष्टव्या धर्मः न चाक्षुविज्ञानधातुया मन् न मनोविज्ञानधातु न अविद्या न अविद्याक्षयो यावन् न जरामरणं न जरा na Naduka Samudaya na na na Nagyanam Naprapti Naprapti putra Chariputra Praptitvat Bodhisattvasya Pragya Paramita Mashritya Viharati Achita Avarana Chita Avaranam Nastitvat Atrasto Viparyasa kranto Nishta Nirvana Praptana त्रयद्वव्यवस्थिता सर्वसम्बुधा भाग्यपारमितमाश्रित्य अनुता सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुधा तस्मात् ज्ञातव्यं भाग्यपारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुतरा मन्त्रो समा असमा मन्त्रः सर्वदुःखाप्रशामना सत्यम् आमीत्यत्वात् प्राज्ञपारमीतया उक्तो मन्त्रः तद्यथा Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisvaha. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisvaha. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisvaha. A teď v češtině. Na to potřebuji text. Om, klaním se znešené prádya paramitě. Když znešený bodhisattva Avalokiteshvara praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pravilu. Šáry putro. Forma není nic jiného než prázdnota. Prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty. To, co je forma, to je prázdnota. To, co je prázdnota, to je forma. Stejně tak i počitky, vnímání, formace vůle a vědomí. Šáry putru. V tomto učení všechny fenomény mají jednu vlastnost. Vlastnost prázdnoty. Nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté. Nic z nich nechybí, ani se do nich nic nedá přidat. Proto Šáriputra v prázdnotě není ani forma, ani počítek, ani vnímání, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani vůně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální objekt. Není tam ani element poznání oka až do elementu poznání mentálního vědomí. Není tam nevědomí ani zánik nevědomí. Není tam stárnutí a smrt ani zánik stárnutí a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Šáry puto. Protože bodhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran vědomí v transcendentální moudrosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu a překročil všechny klamné iluze jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé nirvány. Všichni budové tří času na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utopení je opravdová, bez falešnosti. A proto tuto mantru recitujeme takto. Gate, gate, pára gate, pára samgate, bodhi sváha. Tak teď předáme zásluhy za málo dobra, o který jsme se dnes snažili, pro dobro všech bytostí. zase uděláme čínštinu po změnu. Yuan, krátkou formu, yuan, c, kung, t, pu, ti, yi, qie, wo, ten, yi, zhong, sen, qie, kung, chen, fo, dao. Nechť to malé dobro, co jsem dneska udělal, se rozprostře na všechny bytosti tak, aby já i oni všichni společně dosáhli stav budovství. Omí to Boh.